달려가 마치 내 꿈처럼 day a n 잠시 내 목마른 태원 나이 주걱들을 밖으로 던진다 이거 마치 각본 없는 드라마 생각 못한 결만 나와 예전에 맘속을 덮었던 먼지가 이제는 내 꿈을 짓눌러 나 조백감한 밤들을 집어삼켜 이제는 내가 가져가는 태양의 붉은 빛그 다음에는 차가운 새벽에 외로있던 답음을 얼굴을 뒤덮어 심첨은 색칠한 듯 머릿속에 타올라 가득해져 무릎표가 나를 탓탓 이제는 보지 않은 답을 위해서 달려 running on my mind 하지만 그건 더 답답해 이건 내 내일을 위한 격투 지금 내 상태 마치 여지의 미래를 본 끝에 yeah. 미소를 씩 남에게 뿅뿅 걸음이 한숨을 핑 지금이 오늘이 나는 날 보는 것처럼 잠깐의 고요가 윙 걸음걸이가 느려질수록 날 부추기는 바람 Ay, turn it with this 방랑 잠시 동안 내게 잠든 시간을 줘내 삶이 더해오답 같은 정답을 내게 show 지금 내게 보이는 건 거짓말이야 이건 누나 똑같은 시간 속에 머물 있어 싶어라 난날 아래 붙겠다는 우리 노래 붙겠다는 우리 노래 앞으로 많은 지 모래바람 타고 날아오는 먹에 사냥하는 노래 그렇다고 먹을 줄 수는 없어 나는 원래 그래 여기저기 돌들이 다 날아오면 칼로 칭칭 다 베어버린 다음 티끌로 만들어 티끌로 태산을 만들어 다 되돌려준다 어, 끌어올라 따라댄 내복잡함에 공기 중에 떠도는 내내 그늘를 낚아챈 건 높이 나는 새내 그 새등 뒤타 에 나는 비행해 look back, I'ma look back to the future in fact Let me examine the progress of things I try to suffocate the road to success I'ma look forward into the sea, oblivious sea I call history Thunderous waves that rage, destroying the maze of memories I wanna see Dream. So should I give up? But really, can I give up? You live in a time and space so I feel of blinds It makes me wanna give up But then again, no, I shouldn't give up I feel inside, don't wanna give up We live in a time and space so I feel of blinds no, I've had enough. Calling out for help on this carousel. Life is like a dead or an night vet. I just wanna tell, tell to see the Dell tree. Empire, campfire, unpile, old fire, set fire. Rise higher, go wild and chase my dream.